Mi se na početku i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno vraćamo našim gospodaru uzvišenom Allahu i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote i milosti prema nama.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 Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija iz riznica Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafe sallallahu alaihi wasallam. Zasigurno vjerovjesnikovi alaihi salatu wasallam hadisi, odnosno njegove riječi, savjeti, smjernice, jedno je od najkorisnijih znanja. Stalno molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje. Zasigurno najkorisnije znanje jeste ono što se nalazi u Kur'anu Allaha subhanahu wa ta'ala Allahove knjizi Kur'an i Kerimu i također u hadisima, riječima, odnosno postupcima, dijelima Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa alaihi salatu wasalam. I to su dva osnovna izvora naše lijepe vjere dini Islama. Odnosno, Kur'anu i sunnetu svaki vjernik i vjernica neprestano, svakodnevno, danonoćno moraju se vraćati. Svoj život graditi na Kur'anu i hadisu. Zašto? Zato što je uzvišeni Allah objavio svoju knjigu Kur'an. Poslao je preko Meleka Džibrila do Muhammeda sallallahu alaihi wasallam poslao je Muhammedu alaihi salatu wasallam i naredio mu, dakle svome poslaniku, da je pojasni ljudima. Kako bi ljudi znali kako, na koji način provesti svoj život na Dunjaluku. Da, na Dunjaluku, jer mi ovdje na Dunjaluku nismo stvoreni i prepušteni nama samima. Da život od nekih 60 i 70 godina provodimo kako mi hoćemo. Zatim umremo, odemo sa ovoga svijeta i gotovo. Nikome nećemo polagati račun. To što smo lijepo živjeli, to što smo prije svega bili skladno stvoreni, to što smo 50-60 godina uživali zdravlje, imali blagodat vida, imali blagodat sluha, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas je. Doveo na ovaj svijet i zadužio nas, ali samo jednim ciljem, jednom obavezom, a to je da samo njega obožavamo, da svoj život provodimo u obožavanju Allaha, jednog jedinog istinskog Boga, jer je On jedini dostojan da se obožava, da mu nikoga ne smatramo ravnim u svojim riječima, u svojim dijelima, u cijelom svom životu. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, naređuje, traži od svojih poslanika, zatim i od nas, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Reci, moj namaz, i svi moji obredi i moj život, pa čak i moja smrt posvećeni su samo Allahu. posvećeni su samo Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nema sudruga. On nema sudruga. Njemu nema nikoga ravnim. Stoga, neophodno je da se vraćamo na Kur'an i sunnet. U Kur'anu i sunnetu nalazimo smjernice kako na koji način provoditi svoj život na ovome dunjavku, šta činiti, čega se sustegnuti i slično. <clears throat> Kao što imamo, alhamdulillah, Allahu subhanahu wa ta'ala neka je neizmjerna hvala serijal tumačenje časnog Kur'ana, alhamdulillah, imamo i ovaj serijal gdje spominjemo riječi, savjete, smjerce, upustva, dijela Allahov poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Za danas u ovom serijalu imamo veličanstven hadis. Posebne riječi smjernice. Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Ovaj hadis je i tekako bitan, jer nam govori o najopasnijim, najvećim, najtežim grijesima. Odnosno grijesima koji povlače za sobom najveću, najtežu kaznu na Dunjaluku i sutra naročito na ahiretu. Vjernik i vjernica kao što uče Kur'an, uče sunnet, hadis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i saznaju dobra djela, upoznaju se s njima kako bi ih činili, isto tako uče Kur'an i sunnet i u njima nalaze upozorenja na loša djela. Kroz ta upozorenja upoznaju se, saznaju za ta loša djela kako bi se klonuli. Jer ništa nije korisno za nas, a da nam Allah subhanahu wa ta'ala to nije spomenuo u svojoj knjizi ili poslanik Muhammed alaihi salatu u svome sunnetu. Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže Ma ferratna fil kitabi min šej. Mi u knjizi ništa nismo izostavili. U knjizi Kur'anu sve što vam je potrebno za vaš život i za vašu sreću, vaš uspjeh, mi smo pojasnili u Kur'anu, ništa nismo izostavili. Sve što vam je neophodno potrebno za drugi svijet, ahiret, da se na njemu spasite, da uđete u džennet, da Allah bude zadovoljan s vama, da vam se smiluje, u knjizi Kur'anu se nalazi. I još je to poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam praktično svojim životom pojasnio, pokazao. I ništa također nije štetno za nas, a da Allah subhanahu wa ta'ala na to nije upozorio. I njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam također. Poslušajmo ovaj hadis. Hadis nam prenosi plemeniti ashab Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud je jedan od posebnih ashaba. Drugova Allahovog poslanika alaihi salatu sam Mekelija, dakle od stanovnika Mekke, bio je šesti čovjek u islamu. Šesti, peti ili šesti kažu, primio je islam. I bio je prvi ashab, prvi drug Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, koji je javno u Mekki učio Kur'an pred mušricima, mnogobožcima. Svakako Allahov poslanika, alihi salatu wasalam. Međutim, od njegovih sljedbenika, od njegovih drugova ashaba, prvi koji je javno kod Kabe učio Kur'an, jeste Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala. Bio je mnogo učen, imao je mnogo znanja i radio, živio je po tom znanju. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao je za njega inneke gulamun muallamun, doista si ti znan, učen mladić. Također rekao je ko želi da uči Kur'an onako kako je Kur'an objavljen, neka ga uči kako ga uči Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala. Također je rekao da se Kur'an uzima, da se Kur'an uči od četverice njegovih drugova ashaba, pa na prvom mjestu spomenuo je Abdullah ibn Mas'uda. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala njegova posebnost jeste ta što je poznavao gdje je objavljena sve jedna Kur'anska sura? Gdje je objavljen, povodom čega je objavljen sve jedan Kur'anski ajet? To je bila njegova posebnost. Dakle, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan se vezao za Kur'an. Bio je od onih koji čuvaju Kur'an i poznaju značenje Kur'ana. Čak je jedne prilike rekao da znam da neko ima učeniji od, u Kur'anu od mene i da se do njega može doći, ja bih išao, međutim ne znam za takvoga. Osim što se mnogo družio s Kur'anom, učio, izučavao Kur'an, čuvao znanje o Kur'anu, družio se sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam, s vremena na vrijeme ga je služio. Brinuo se za papuče, Allahov poslanika, alihi salacom, njegove nanule, njegovo misvak i njegovo jastuče. Jedne prilike kada se ispeo na, brdo, na, na drvo da odlomi Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam, misvak za čišćenje zuba, ashabi su ga pojedini ugledali i ugledali njegove tanke nožice. Pa se počeli grohotom smijati, a Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, bio je tu u blizini začudio se njihovom smijehu, tako glasnom smijehu i dugom smijehu, pa je upitao za razlog, a oni čak nisu mogli ni da odgovore od svoga smijeha, pa su samo ukazali na njegove nožice, tanke nožice. Pa je Allahu poslanik alihi salatu sam tada izrekao također jednu od posebnih počasti za Abdullaha ibn Mesuda, Radi Allahu ta'ala. Šta je rekao? Rekao je tako mi Allaha u istinu njegova noga će biti teža od brda Uhud na sudnjem danu. Na vagi, sutra na sudnjem danu na Mizanu, njegova noga, noga Abdullah ibn Mas'uda radijallahu talan će biti teža od brda, od brda Uhud. Za vrijeme Omera radijallahu talan preuzeo je brigu nad Kadilukom, nad sustvom i Bejtul Malom, živio je u Medini i preselio 32. godine po hijđri u Medini u svojoj 60. i nekoj godini, godini života. Od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, prenio je, spomnju islamski učenjaci, 848 hadisa. Od tih hadisa jeste i ovaj hadis. Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'lan, ta Sa'altu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam. Upitao sam Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Eju zembi e'adam. Koji je to grijeh najveći? Koji je to grijeh najveći? Fekal, pa je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao, en teđ'ale lillahi nidden wa huwa khalaq. da Allahu smatraš nekoga ravnim, a on te stvorio. Da Allahu smatraš nekoga ravnim, da, mi, da mu pripišeš druga, da on ima sudruga, da tako tvrdiš, وَهُوَ خَلَقَكَ A on te stvorio. Rekao je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan na taj odgovor, قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ l'azim. Doista je to težak grih. Doista je to nešto krupno, veliko, ogromno. Zatim je Abdullah ibn Masud radijallahu talanu pitao poslanika alihi salatu wasalam thumme ej, nakon njega, nakon smatranja Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim, koji je grije nakon njega najveći? Pa je rekao Allahov poslanik alejhi salatu wasalam en taktule waladak ma khafatan an jat'ame ma'ak. Da ubiješ svoje dijete iz straha da ono jede s tobom. Da ubiješ svoje dijete iz straha od siromaštva da ga ne možeš hraniti. Thumme ay upitao je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala. Zatim nakon njega, koji? je grijeh najveći. Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je rekao Thumme entezani halile teđarik da činiš blud sa suprugom svoga komšije. Da činiš blud sa suprugom, ženom svoga komšije. Ovaj hadis je vjerodostojan. Zabilježio ga imam Buhari, isto tako imam Muslim, zabilježio ga je i Ebu Davud, i Tirmizi, i Nesai, Imam Ahmed, Ibn Hibban i mnogi, mnogi drugi učenjaci hadisa. Dakle, hadis bez imalo sumnje vjerodostojan, dovoljno je to što ga bilježe Buharija i Muslim. I ovo je hadis od posebne važnosti. U njemu saznajemo za najteži grih. Upitao je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, kao što je pitao o vjerovjesnika alihi salatu samo dobru, spominje se da je upitao Allahov poslanika alihi salatu wasalam ejul a'mali ahabbu ila Allah koja su to dijela Allahu najdraža pa je vjerovjesnik alihi salatu wasalam rekao es salatu ala waktiha namazu njegovo vrijeme ovdje Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan kao što je pitao za dobro ovdje pita za zlo kako bi se sačuvao tog najvećeg zla. Pa je upitao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan koji je to grijeh najveći, odnosno koji grijeh zaslužuje najveću, najtežu, najopasniju kaznu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je vjerovjesnik alaihi salatu sam odma, bez ikakvog uvoda, bez spominjanja nečega drugog rekao an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Da Allahu smatraš nekoga ravnim a on te stvorio. Da Allahu činiš širk. Da pored Allaha smatraš da je još neko drugi dostojan da se obožava. Da je neko ravan Allahu. Kaže poslanik alihi salatu wasalam, وَهُوَ خَلَقَكَ a on te stvorio. To jest, poslanik alaihi salatu wasalam želi da kaže nemoguće da pored Allaha postoji neko njemu ravan ili sličan. Zašto? Zato što jedini Allah stvara, ovdje kaže vohuva halakak, on te stvorio, niko drugi ne stvara ništa. Allah subhanahu wa ta'ala stvara sve, stvara nas i sva druga stvorenja. Zato on jedini zaslužuje da se obožava. Čitamo Kur'an, u Kur'anu nailazimo da Allah subhanahu wa ta'ala kada nas poziva da samo njega obožavamo, da samo njemu sve vidove ibadeta činimo, govori o svome gospodarstvu. Govori kako on sve stvara, kako on svim vlada, kako on sve obskrbljuje, Zašto nas na ovakav način poziva da samo njega obožavamo? Zato što niko drugi mimo njega niti stvara, niti stvorenim vlada, niti bilo šta od stvorenog obskrbljuje. Kako onda neko drugi može da se obožava? Allah subhanahu wa ta'ala kao što jedini stvara i sve stvoreno održava, sve stvoreno obskrbljuje, on jedini i zaslužuje da se obožava i stoga toga njemu nema nikoga niti sličnog, niti, niti ravnog. Zatim je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan, kao što bi i svaka razumna osoba potvrdila, i Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan potvrdio je rekao, doista je to ogromno, da smatram da neko Allahu postoji ravan, da je neko Allahu sličan, da ima neko kao Allah, a Allah me jedini stvara i sve što posjedujem, on mi daje, doista je to ogroman grih. Doista je to krupan grih. Zatim je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan, znajući da ljudi čine i druge grijehe, mimo ovoga, najvećeg, upitao koji je nakon toga, čega, da se nakon širka mnogoboštva najviše čuvam najviše su sustegnem. Pa je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, nakon toga najveći grijeh jeste da ubiješ svoje dijete iz bojazni da će ono jesti s tobom, odnosno da ubiješ svoje dijete iz straha da ga ne možeš hraniti, da ga ne možeš pojiti, da ga ne možeš oblačiti, da mu ne možeš dati ono što mu je neophodno potrebno u životu. Zašto je ovo nakon mnogoboštva, nakon širka najveći grije. I po većini islamskih učenjaka doista nakon širka ovo je najveći grije. Zašto? Zato što je ovaj grijeh objedinio mnoge druge grijehe. Prije svega loše mišljenje o Allahu. Smatranje da Allah ne hrani i to dijete. Na neki način pripisivanje sebe Allahu. Smatranje da čovjek hrani to svoje dijete, a ne Allah da mu otac daje na faku, da mu otac daje obskrbu, loše mišljenje o Allahu, zatim ubijstvo najdraže osobe, kidanje rodbinskih veza, vrhunac grubosti, vrhunac bezosjećajnosti, nemilosti. Zato je Imam Bukhari, rahimehullahu ta'ala, ovaj hadis spomenuo u svome sahihu nakon poglavlja o milostivom postupanju prema djetetu. Kao što je milostivost prema djetetu, dobročinstvo prema djetetu jedan od najboljih vidova imana, jedan od najboljih, jedno od najboljih dijela imana, isto tako ubijstvo djeteta, svog rođenog djeteta, jedan je od najvećih grijeha odmah nakon širka, nakon mnogoboštva. Znajući da ima još grijeha, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan upitao je a koji grijeh nakon njega je najveći. Pa je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao da činiš blud, nemoral sa suprugom svoga komšije. Rečeno je entezani da činiš, dakle, češće. I također došao je ovakav način glagola u ovom obliku koji ukazuje na zadovoljstvo također te žene. Dakle, da činiš blud sa suprugom svoga komšije, a ona je zadovoljna s time. Ona također želi da čini taj nemoral s tobom. Pa dakle, nije u pitanju samo nemoral, već i varanje svoga muža, kaljanje svoga muža, naprotiv okretanje te žene protiv njenog muža a Allah subhanahu wa ta'ala toliko. <clears throat> I također njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam upozorava na komšiju, odnosno na pravo komšije. Pa kaže poslanik alaihi salatu wa sallam jedne prilike, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje. Kažu ashabi, ko više Allaho poslaniće? Kaže onaj čiji komšija nije siguran od njegovog uznemiravanja. Subhanallah, od nekakvog sićušnog uznemiravanja, a šta je sa ovim nedjelom? Zar je moguće da to vjernik čini? Zatim druge prilike kaže poslanik alihi salatu wasalam, toliko mi je Džibrilo poručivao lijepo ponašanje prema komšiji da sam pomislio da će komšije jedne druge nasledjivati. Kao što se rođena braća ili bližnja porodica nasljeđuje i brojni drugi hadisi. Zašto je ovo jedan od najvećih grijeha nakon mnogoboštva zbog toga što se krši ogromno komšijsko pravo. Komšije nam znaju biti ponekada najpreče od ljudi. Možda naši roditelji žive negdje daleko od nas ili mi od njih. Pa kada nam se nešto desi, nisu oni u mogućnosti da nam odmah priskoče u pomoć. Ko je? u mogućnosti prvi naš komšija. I da insan, da čovjek onda vara svoga komšiju s njegovom ženom, doista to je nešto ogromno, nešto posebno. Dakle, ovaj hadis Abdullah ibn Mas'uda radijallahu talan govori nam o najvećim grijesima i prije svega ovaj hadis je dokaz o najvećem, o najtežem grijehu, a to je mnogoboštvo smatranje Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim, odnosno širka. Iz ovoga hadisa možemo zaključiti brojne poruke i pouke za nas. I na ovakav način trebamo i kuranske ajete i hadise Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam analizirati. To je najbitnije. Kada čujemo neki kuranski ajet, kada čujemo neki hadis Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, trebamo da zastanemo i da se pitamo šta nam se poručuje u ovom kuranskom ajetu, šta nam se poručuje, šta nam se kaže, šta zaključujem iz ovog hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Zbog toga je Kur'an objavljen. Efela yatadabbarun al-Kur'an. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Kur'an je objavljen da se razmišlja. Sunnet je objavljen da se razmišlja o njemu, da se izlače poruke, poruke i pouke iz tog hadisa. Pa dakle, vidimo iz ovoga hadisa da su se ashabi zalagali da pitaju i za dobra djela kako bi ih činili, ali isto tako i za loša djela. Kako bi se udaljili od njih, kako bi se ostavili tih djela. Isti takav slučaj je i naš. I mi se trebamo upoznavati sa dobrim dijelima pa ih činiti koliko smo u mogućnosti, ali isto tako i sa lošim dijelima kako bismo se udaljili što je god moguće više od njih. Zatim iz ovog hadisa vidimo da se grijesi razlikuju. Kao što se dobra djela razlikuju, jedno dobro djelo je veće, Allahu draže od drugog, isto tako i grijesi se razlikuju. Jedan je teži od drugog. Odnosno, iz ovoga hadisa vidimo da ima najteži, najveći grije. Koji je to najveći grije kod Allaha subhanahu wa ta'ala saznajme iz ovoga hadisa, a to je širk pripisivanje Allahu subhanahu wa ta'ala druga, smatranje da postoji Bog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji zaslužuje da se obožava kao i Allah. Allah nam u Kur'anu govori <clears throat> da postoje božanstva, međutim to su lažna božanstva. Da predislamski Arapi, mušrici, mnogobožci meke su obožavali kipove. Danas ljudi obožavaju novac, obožavaju žene, obožavaju mnogo šta postoje ta lažna božanstva. Nema mimo Allaha subhanahu wa ta'ala Boga koji zaslužuje da se obožava. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini dostojan obožavanja. Zašto? Kaže poslanik alihi salatu osam u ovom hadisu, a on te je stvorio. Odnosno, on je stvoritelj, istinski stvoritelj. Pa se iz tog detalja također zaključuje da onaj koji zna za Allaha, koji zna da Allah stvara, vlada, održava, obskrbljuje i pored toga Allahu smatra nekoga ravnim da on čini pogotovo težak grijeh, najveći grijeh. Onaj koji ima znanje i pored tog svog znanja opet čini tako gnusan grijeh, onda zasigurno od strane njega taj grijeh biva još teži i još veći. Zatim iz ovoga hadisa se može zaključiti da nije dovoljno da čovjek prizna da je Allah jedini istinski stvoritelj, da jedini on stvara, svim stvorenim vlada, sve stvoreno obskrbljuje i slično, to čovjeku nije dovoljno da bi bio musliman. Mimo tog vjerovanja, čvrstog ubjeđenja uspomenuto, neophodno je da čovjek uzme Allaha za jedinog istinskog Boga, da samo njemu upućuje dove, da se samo na njega oslanja, da samo od njega se nada njemu, se nada, od njega očekuje i slično. Sve ono što Allah voli čime je zadovoljan od riječi ili dijela upućuje samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala i nikome drugom. Jer niko drugi nije dostojan, dostojan toga. Zatim iz ovoga hadisa, nakon dakle ovog najopasnije grijeha kojeg se treba čuvati najviše, kojeg treba upoznati što je god moguće, više do u detalje, Postoji veliki širk, veliko mnogoboštvo koje čovjeka izvodi automatski iz vjere. Postoji mali širk, malo mnogoboštvo da čovjek u riječima, na primjer, to je prošireno kod nas, da kaže života mi, da kaže da nije bilo Allaha i tebe, to je mali širk. To što se zove mali, to ne znači da je to mala grije. Kažu pojedini islamski učenjaci da je mali širk najveći od velikog grijeha da je veći od velikog grijeha, od alkohola, od kamate, od bluda i slično. Zato što se zove širk. Pa je neophodno da se vjernik i vjernica opoznaju sa svim tim, kako bi se toga najviše klonili. Zatim u ovom hadisu spominju se i ostali veliki opasni grijesi, a to je da čovjek ubije svoje dijete, rođeno dijete, i straha od siromaštva, uslično, dakle u ovo se bezimalo sumnje ubraja i abortus da žena učini abortus po nagovoru svoga muža zajedno, da su zadovoljni time ko će hraniti još jedno dijete i slično. Evo ga, u ovom hadisu se spominje da je to jedan od najtežih grijeha. Odnosno, grijeh koji za sobom povlači jedno od najtežih kazni sutra na drugome svijetu. I također spomenut je jedan od najvećih grijeha, blud, nemoral sa suprugom svoga komšije koji tekako ima ogromno pravo kod nas. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, da nam podari znanje iz Kur'ana i sunneta i da nam omogući da to znanje sprovedemo u svome životu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallahu ala nebina Muhammedu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.